I šta? I jedne i druge čeka sutra na drugome svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala o svemu tome nam govori kako bismo mi uzeli iz toga i breta, kako bismo uzeli pouke pa se odazvali našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam onako kako to uzvišeni Allah traži od nas i kako je on zadovoljan. U našim zadnjim emisijama družimo se sa zadnjim kuranskim surama. Zašto? Zato što su to uglavnom sure koje mi poznajemo na pamet, koje učimo na pamet i te sure Zbog toga i najčešće učimo u našim namazima i na drugim i u drugim prigodama. Pa je zbog toga lijepo da se poznaje sam prijevod, ali također i komentar tih sura, da znamo nešto malo više o tim surama. Složit ćemo se zasigurno namaz onoga koji poznaje šta uči, poznaje značenje kuranskih hajta, kuranskih sura, koje uči u svome namazu, njegov namaz je daleko, daleko jeli vrijedniji, daleko više različit od onoga koji uči te iste sure, ali ne poznaje njihovo značenje. I ove sure nisu velike, nisu duge i njih nema nešto veliki broj, uglavnom njih desetak do 20 one sure koje se najčešće uče i u mektebima zato što su najkraće sure da se ljudi osposobe i da mogu u, u svojim namazima mijenjati te sure s vremena na vrijeme učiti dakle različite sure pa dakle i nije potreban neki veliki komentar, odnosno nije nam potrebno nešto mnogo vremena da utršimo, da sve to jeli saznamo, a zasigurno naš namaz će biti uveliko, uveliko različit od naših namaza u kojima smo učili ove sure, ali nismo znali njihova značenja. Danas uz Allahu dozvolu družimo se sa surom El Kafirun. Sura الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Ova sura, sura El-Kafirun, قل يا أيها الكافرون je 109. Kur'anska sura. U Kur'anu imamo 114 sura. pa je sura El Kafirun 109. sura po redoslijedu tih kuranskih sura. Ona se sastoji, kao što smo čuli, iz šest ajeta. U tih šest ajeta imamo 24 riječi i 94 harfa. U hadisu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam je došlo da za svaki proučeni harf imamo 10 dobrih dijela. Pa dakle, u suri El Kafirun ima 94 harfa. Ona je, sastoji se, napisana je dakle od 94 harfa, dok je proučimo Allahom dozvolom, iskreno radi njega, očekujući nagradu od uzvišenog Allaha, dok proučimo suru El Kafirun, imamo 940 dobrih dijela. Sura El Kafirun je jedna od pet kuranskih sura koje odpočinju riječi kul. Sa riječi kul u Kur'anu otpočinje pet sura. To je sura kul e'udhu bi rabbi nas, kul e'udhu bi rabbi falak, kul huvallahu ahad, kul ja ejuhel kafirun i sura el džin. U predzadnjem kur'anskom džuzu, u džuzu Tebarek, Sura džin koja otpočinje Kul uhije ilaje ennehu stema neferom minel džin. Reci, meni je objavljeno da je nekoliko džina slušalo Kur'an. Ova sura zove se sura El Kafirun, najčešće na takav način Allahov poslanika alaihi salatu wasalam ovu suru imenuje u svojim hadisima. Kada govori o njoj, kaže sura El Kafirun ili sura Kul ja el Kafirun. Također kažu komentatori Kur'ana da se ova sura još naziva i sura Ihlasa, da se zove sura Ihlasa ili da se zove Ihlas. Zašto? Zato što i ova sura poziva na iskreno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Ihlas znači dakle nešto iskreno, znači nešto čisto, pa ova sura, kao što ćemo vidjeti iz njenog prijevoda i njenog značenja, poziva na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, čisto. Da se obožava samo Allah, da se u tome bude iskreno, da se mimo Allaha ibadet ne upućuje nikome drugom. Također kažu komentatori da se ova sura još naziva munabeza. Munabeza, nebz u arapskom jeziku ima značenje odbacivanja. Pa ova sura, el munabeza, sura el kafirun, poziva na odbacivanje svih lažnih božanstava, a pridržavanje za Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog istinskog Boga. El munabeza, dakle sura koja govori na odbacivanje svih drugih bogova, lažnih božanstava mimo Allaha dželle jer je Allah subhanahu wa taala jedan jedini istinski bog dostojan obožavanja. Također kažu da se ova sura zove El Muqashqasha. Da se sura El Kafirun zove Muqashqasha zato što ima značenje čišćenja od širka, od mnogoboštva. Onaj koji bude ustrajavao u učenju ove sure, bude poznavao njeno značenje, bude radio po njenom značenju, dakle bude iskren u svemu tome, on će biti očišćen od širka mnogoboštva, Biće udaljen, pa se zbog toga i ova sura zove Mukaškaša, ona dakle koja ukazuje na čistoću od mnogoboštva. Po mišljenju većine komentatora Kur'ana, sura El Kafirun je mekanska sura. Ima pojedinih komentatora koji kažu da je ova sura medinska, dakle da je objavljena nakon hijdžre preseljenja Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu osam iz Mekke u Medinu. Međutim, ispravnije je da je ona objavljena prije hijdžre, da je ona objavljena u Mekki, prije hijdžre Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, čemu svjedoči i povod njene objave. Kada se vratimo na knjige koje govore o povodima objave kuranskih sura, vidjet ćemo dakle da se za suru El Kafirun spominje događaj kada su mnogobošci, mušrici, dakle Arapi Mekke, došli Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam i ponudili, rekavši mu, o Muhammede, hajde, da mi jednu godinu obožavamo tvoga Boga, a ti narednu godinu, sljedeću godinu obožavaj naša božanstva. Pa ćemo vidjeti šta je bolje od toga. Ako uvidimo da je obožavanje tvoga Boga, jednog jedinog istinskog Boga, Allaha, bolje, onda ćemo mi prihvatiti, prigrliti tvoju vjeru. A ako ti vidiš da je bolje da se obožavaju naša božanstva, onda ti prihvati našu vjeru. Tada je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Allah me sačuvao, neka me Allah sačuva da ja njemu druge smatram ravnim. Zatim je nakon toga objavljena sura El Kafirun. Kažu Nakon toga te večeri objavljena je sura El Kafirun, Kul ja ejuha Kafirun i 64. ajet sure Zumer u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kul efe gajra Allahi ta'muruni ejuha El Abudu ejuha El Jahilun Reci, zar od mene tražite da obožavam nekoga drugog mimo Allaha, o neznalice, o neznalice? Zar od mene tražite da obožavam nekoga drugog mimo Allaha? Zatim sutradan ujutro Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam otišao do dotičnih mušrika, mnogobožaca Arapa, tadašnjih Arapa u Mekki i iscitirao im suru El Kafirun. Iscitirao im suru El Kafirun gdje jasno odriče se Allahov poslanik sallallahu alihi wasallame od njih i njihovih lažnih božanstava, nakon čega su oni, mušrici i mnogobožci, izgubili svaku nadu u pridobijanje Muhammeda, svaku nadu od odvraćanja Muhammeda od poziva u vjerovanje, obožavanje jednog jedinog istinskog Boga Allaha subhanahu wa ta'ala i nakon toga počela su još veća uznemiravanja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallame i njegovih sljedbenika. Dakle, to je bio povod sure El Kafirun i jasno se u povodu kaže da se to događalo, zbivalo u Mekki malte ne na početku, na početku je islama prilikom širenja poziva, javnog poziva Allahovog poslanika alihi salatu wasalamu obožavanje Allaha jednog jedinog. O vrijednosti ove sure govore pojedini hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i u njima se jasno kaže da ova sura, sura el kafirun, kul ja iju el kafirun, ravna je jednoj četvrtini Kur'ana. Ova sura, sura El Kafirun, ravna je jednoj četvrtini Kur'ana. Pa se kaže u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao sura Kul ja ejuhel kafirun vrijedi koliko četvrtina Kur'ana. Sura El Kafirun, Kulja iha El Kafirun, vrijedi koliko jedna četvrtina Kur'ana i ovaj hadis zabilježu imam Tirmizi, a šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, je ocijenio hadis vjerodostojnim. Od Abdullaha ibn Omara, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam, rekao Sura Kul huvallahu ahad, Sura Kul huvallahu ahad, ravna je jednoj trećini Kur'ana dok sura Kul ja ejuhel kafirun ravna je jednoj četvrtini Kur'ana. I ovaj hadis, ovo predanje zabilježuje imam Tevarani, šeha Albani ga je također ocijenio vjerodostojnim. Dakle, sura El Kafirun svojom sadržinom poziva na iskreno obožavanje Allaha jednog jedinog, a odbacivanje svih lažnih božanstava. Poziva vjernike da se usredotoče na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, da na tome ustrajavaju sve do svoje smrti i da odbace svalažna božanstva i one koji njih obožavaju. Sura El Kafirun govori o tome. Na iskr, poziva na iskreno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i na odbacivanje, negiranje, nijekanje lažnih božanstava i onih koji ih obožavaju. Također, zbog važnosti, vrijednosti ove sure, njene sadržine, došle su brojne situacije kada je lijepo propisano učiti ove sure. Učiti ovu suru, kulja eju kafirun, zajedno, često, dakle, zajedno sa surom kulhu vallahu ehad. Pa tako bilježi ima muslim u svojoj vjerodostojnoj zbirci hadisa od Đabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme suru Kul huwa Allahu ahad i suru Kul ja ejuhel kafirun učio na dva rekata sabahski sunneta. Na prvom rekatu bi učio Kul ja ejuhel kafirun, a na drugom rekatu bi učio Kul huwa Allahu ahad. Također bilježi se u muslimovom sahihu da je Allahov poslanik alihi salatu sam na dva rekata namaza nakon obavljenog tavafa. Poznato je kada se tavafi oko Kabe, nakon toga klanja se dva rekata iza meqami Ibrahima ako, ako se može jeli, stati na to mjesto ako je slobodno. Na prvom rekatu se uči Kul ja ejuhel kafirun, na drugom rekatu se uči Kul huwallahu ehad. Također zabilježeno je kod imama Ahmeda od Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma da je rekao mjesec dana pratio sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji uči sure na određenim namazima. Pa sam na 20 i nekoliko, 25 dana uvidio sam da na sabahskim sunnetima i na akšamskim sunnetima da uči kulja i ejuhel kafirun i kul huvallahu ahad. Kul ja ejuhel kafirun na prvom rekatu i kul huvallahu ahad na drugom rekatu. Dakle, gdje? Na sabahskim sunnetima. Dakle, to je prvi namaz koji se klanja ujutro kada se probudi i također na akšamskim sunetima koji dolaze nakon akšamskog farda. Dakle, kada nastupi noć, odmah na početku, na početku noći. Bilježi se također da je Allahov poslanik alihi salatu selam kako bilježi imam Ahmedu Dubej ibn Kaba radijallahu telan, da je na vitr namazu, na prvom rekatu, kada bi klanjao tri rekata za redom, da bi na prvom rekatu učio sebi hisma rabbi kel ala, na drugom rekatu bi učio kulja eyuhel kafirun i na trećem rekatu bi učio kul huvallahu ehad. Kada? Na vitr namazu. To je dakle zadnji namaz u dubokoj noći. Lijepo je da se vitr namaz odgodi. Ko je siguran da će moći ustati prije nastupa zore najbolje? Ko želi također da klanja još nekoliko rekata noćnog namaza, da ustane nekada u noći, da klanja noćni namaz, lijepo je da taj namaz završi sa vitr namazom. Ne mora se dakle uvijek vitr namaz klanjati odmah nakon jacije. Ne, lijepo je onome koji pretpostavlja, to mu je praksa, da će moći ustati dakle naveče nekada i klanjati pred zoru, pogotovo je najbolje prije nego li nastupi zora da se tada klanja nekoliko rekata noćnog namaza, najbolje je dakle, tada ostaviti vitr namaz. Dakle, svi namazi na kraju završavaju se sa vitr namazom i na tom vitr namazu Allahov poslanik alihi salatu wasalam je učio kul ja kafirun i kul Allahu ahad. Također bilježi Imam Ahmed od jednog ashaba kaže bio sam sa Allahim poslanikom alihi salatu wasalam na putovanju išao sam, hodio sam sa Allahovim poslanikom, alihi salatu osalam, pa smo prošli pored jednog čovjeka, a on je bio u namazu, klanjao je na otvorenom, pa ga je poslanik, alihi salatu osalam, čuo kako uči kul ja juhel kafirun, ovu suru, suru al kafirun, te je rekao za njega, za tog ashaba, rekao je Allahov poslanik, alihi salatu osalam, što se tiče ovoga, on je čist od mnogoboštva. Što se tiče ovoga, on je čist od širka. Zato ko bude učio suru El Kafirun često, bude učio iskreno sa objeđenjem, pogotovo bude radio po njoj, on će zasigurno biti čist od mnogoboštva od širka. Zatim je prošao pored drugog ashaba koji je učio suru u namazu Kul hu Allahu ahad, pa kaže što se tiče ovoga, njemu je oprošteno. U drugom citatu stoji njemu je džennet zagarantovan. Također bilježi se da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam rekao kada legneš u postelju prouči kul ja ejuhel kafirun kada odeš u postelju da spavaš hoćeš da spavaš prouči kul ja ejuhel kafirun jer doista je ta sura odricanje od mnogoboštva ta sura svojom sadržinom poziva na odricanje od mnogoboštva i onaj koji uči tu suru, el kafirun, on se odriče od mnogoboštva, odriče se od širka. Dakle, Allaho poslanika alihi salatu wasalam klanjao bi i u namazu, prvom namazu, ujutro učio bi suru kulja i el kafirun kao i suru kulhu Allahu ehad. Zatim na akšamskim sunetima učio bi Kulja ihal kjafirun i kul huvallahu ahad. Zatim, kada bi odlazio na spavanje, preporučio je da se uči kulja ihal kjafirun. Zatim, kada bi ustajao noću i klanjao vitr namaz, opet kao zadnji namaz učio bi suru kulja ihal kjafirun. Zbog čega? Zbog čega bi odpočinjao dan sa kulja ihal kjafirun i završavao dan, odpočinjao noć sa kulja ihal kjafirun. Zatim, završavao noć sa kulja ihal kjafirun zbog njene sadržine Zbog toga što čovjek kada uči kulja ejuhel kafirun, time priznaje Allaha subhanahu wa ta'ala za jednog jedinog istinskog Boga dostojnog obožavanja i samo njega obožava dok negira sva druga božanstva. Sura Kul huvallahu ahad opisuje Allaha. Sura Kul huvallahu ahad opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala, spominje njegove osobine da je on jedan jedini, a mimo njega nema drugoga, da je on utočište svima, da nije potreban nikoga, dok su svi drugi potrebni njega, da je on od uvijek i za uvijek, odnosno da nema nasljednika, nema potomka, niti je on od nekoga potekao. Allah subhanahu wa ta'ala je od uvijek i za uvijek i nikomu nije ravan, nikomu nije sličan. Dakle, sura Kul hu Allahu ahad govori o Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i njegovim uzvišenim svojstvima da niko nije sličan Allahu subhanahu wa ta'ala. Opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala dok sura Kul ja ejuhel kafirun poziva na obožavanje samo njega. Upravo zbog toga što njemu niko nije sličan. Sura El Kafirun poziva na obožavanje samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i dakle također poziva na odbacivanje svih lažnih božanstava i onih koji njih obožavaju. Dakle, Ova plemenita sura, sura Al-Kafirun, 109. Kur'anska sura, otpočinje sa kul, nakon bismille. Nakon bismille, bismillah je, kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, zaseban ajet kojeg je Allah objavio da bi njime razdvojio jednu suru od druge. Da bi njime razdvojio, dakle tom bismilnom, tim zasebnim ajetom, da bi razdvojio jedne sure od drugih. Pa sura Kuljaju hal kafirun odvojena je od prethodne sure El Keuther sa Bismillom. Nakon Bismille Allah subhanahu wa ta'ala kaže Kul ja ejuhel kafirun. Kul, reci. Reci o Muhammede. Ova sura jeste objavljena Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem prvenstveno njemu, ali i svim njegovim kasnije sljedbenicima, svim vjednicima koji slijede Allahovog poslanika alaihi salatu ve sellem i oni isto trebaju učiti ovu suru i držati se njene sadržine i poruku te sure dostavljati svima. Govoriti o tome. Pa kaže kul, reci. Međutim, reci i svojim jezikom i svojim srcem. U sadržinu ove sure tvoje srce treba da bude ubijeđeno. Ti trebaš da budeš ubijeđen da je Allah jedan jedini istinski Bog dostojen obožavanja. I onda to reci svojim jezikom. Dakle, kul, ja ejuhel kafirun, o ovi nevjernici, ovi nevjernici, dozovi ih, vi koji tvrdite da mimo Allaha postoje druga božanstva. Ovaj ajet prvenstveno odnosi se na te mušrike, mnogobožce, arape, meke, koji su ponudili Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da oni obožavaju jednu godinu Allaha, a drugu godinu on njihova božanstva. Pa, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, reci Muhammede, dozovi te nevjernike, jeste, ovaj ajed prvenstveno se odnosi na njih. Međutim, Kur'an je trajan do sudnjega dana. Kur'an Zadnja Allahova subhanahu wa ta'ala objava traje do sudnjega dana. Uzvišeni Allah je rekao inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili ovaj zikr, mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati od izmjena. Mi ćemo ga čuvati do sudnjega dana. On će ostati do sudnjega dana. Dakle, on vrijedi do sudnjega dana. Pa ovaj ajet prvenstveno se odnosi na tadašnje nevjednike, mušrike, mnogobošce, meke, ali se odnosi na sve one koji budu Allaha obožavali i uz Allaha još nekoga drugog, koji budu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavali druga, druga božanstva. Pa reci svima njima, ovi nevjernici, La a'budu ma ta'budun. Ja ne obožavam ono što vi obožavate. Ja ne obožavam one koje vi obožavate ja obožavam samo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Vi obožavate druga božanstva. Ja ne obožavam to što vi obožavate. Jer Allahu subhanahu wa ta'ala nema nikoga ravnim kako da uzmem nekoga drugog za Boga mimo njega. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ ma abud. I vi ne obožavate ono što ja obožavam ili vi ne obožavate onoga koga ja obožavam. Vi ne obožavate Allaha. Ako i obožavate Allaha, vi ne obožavate Allaha jedinog. Vi uz Allaha obožavate i druge. A takvo obožavanje Allaha nije ispravno. Allah nas je stvorio da obožavamo samo njega. Kao što je rekao, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ja nisam stvorio ni jednog džina, ni jednog čovjeka osim da mene obožava, samo. Samo da mene obožava, nikoga drugog, zbog toga smo stvoreni. Pa vi koji uz Allaha obožavate i druge, vi u stvari ne obožavate Allaha kako treba obožavati nekoga drugog uz Allaha znači isto kao kada čovjek ima abdest, pa njegov abdest pomiješa se sa nečistoćom. Imao je, bio je čist i nakon toga izvrši malu nuždu ili neku drugu, unečisti se, nema više abdesta. Nema više abdesta. I badet, obožavanje, jeste samo ono što je čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponovo, وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا أَبَتُمْ ja neću nikada obožavati one koje vi obožavate. Prvi ajet, ja ne obožavam onoga koga vi obožavate. Ha? Niti ću, wala ene abidum ma'betum, niti ću ja ikada obožavati one koje vi obožavate. Dakle, u budućnosti. Sada ne obožavam i neću nikada u budućnosti obožavati one koje vi obožavate. Zašto? Zato što je Allah oduvijek i zauvijek. Zato što Allahu niko nikada neće biti ravan. Niko nikada neće biti ravan jer su svi stvorenja, Allah je stvoritelj. Niko ne može biti sličan niti ravan stvoritelju. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ niti ćete vi obožavati, ako nastavite na takav način i dalje obožavati druge uz Allaha, vi nećete obožavati u budućnosti onoga koga ja obožavam. Na takav način, do svoje smrti, budete li obožavali uz Allaha još nekoga drugog, vi nećete doista obožavati Allah. Makar vi tvrdili, jer je poznato da su mušrici i mnogobožci veke dozivali Allaha u tegobama nedaćama, vraćali se Allahu, jeli kada im bude teško, ali u blagostanju obožavali su kipove, obožavali su kamenje i ostalo, imali su svoje, svoja lažna božanstva. Obožavali su i Allaha i njih. Međutim, to se ne naziva obožavanjem Allaha, jer Allah treba da se iskreno obožava. Obožavati Allaha znači obožavati samo njega i negirati sva druga božanstva. Kada se kaže la ilaha illallah, kaže se nema istinskog Boga. Dakle, negiraju se sva lažna božanstva i osim Allaha istinsko božanstvo jeste Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dakle, ova sura, sura Al-Kafirun, jasno govori o razlici između vjernika i nevjernika. Jasno govori o razlici onoga koga vjernici obožavaju, dakle između Allaha subhanahu wa ta'ala i lažnih, lažnih božanstava. Ova sura, sura El Kafirun, poziva na iskreno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Danas, sutra, sve do kraja svoga, svoga života. Allah subhanahu wa ta'ala kroz ovu suru postiče nas da ustrajemo u obožavanju samo njega jednog jedinog. Također ova sura postiče nas na odricanje lažnih božanstava, na negiranje lažnih božanstava, ukazivanje da sve drugo što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nije vrijedno toga, sve drugo stvorenje i sve drugo treba da obožava Allaha, a ne da ono bude, ne da ono bude obožavano, jer ono bio ko, mako bio, Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala on nema ama baš ni jedno svojstvo gospodara. Zato dakle sve drugo su lažna božanstva i to treba negirati svojim srcem i svojim jezikom i svojim svojim dijelom. I kroz ovu suru, suru El Kafirun, Allah subhanahu wa ta'ala obećava onima koji budu obožavali mimo Allaha subhanahu wa ta'ala druga božanstva, lažna božanstva da će na drugom svijetu skončati, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže na kraju lekum dinukum velijedin, vama vaša dijela, meni moja dijela, vama vaša vjera, meni moja vjera, to jest čekajte. Ako ustrajite na tome, čekat ćemo. A kada se kažu ove riječi čekajte i čekat ću, onda dakle misli se na čekajte kaznu onda očekujte kaznu ako ustrajete, ako ustrajete na tome. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u našoj vjeri, da nas učvrsti na obožavanju njega, Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog i na negiranju svih lažnih božanstava, na ukazivanju na njihovu ništavnost i pozivanju da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala.